أكثروا من عتابي بعد لبس الحجاب بت من قولهم في حيرة واضطراب حدثوني فقالوا مذ لبست الحجاب خانك السعد Kada su pretpostavili, dali prednost ljubavi Allaha te bareke ve i njegovoj prisnosti i njegovom zadovoljstvu Allah je postao zadovoljan njima i njih zadovoljio sobom time što im je dao od blagodati što se ne može ni opisati i zamijenio im je to od čega su se oni odrekli boljim od toga صار مني كبعض صرت فيه جليلا لن أميط بطائي رغم مر الجفاء sveštenik Valentin se suprostavio po ovom njihovom predanju ovoj zabrani i počeo je i nastavio je da tajno sklapa brakove u crkvi u kojoj je bio dok taj njegov posao nije bio otkriven nakon čega je bio zatvoren. ولكن كيف كيف كيف أنزعه كيف أنزعه كيف أقصي حجابي بعد صدق المتاب كيف أعصي إلهي ضل عني جوابي جاءني بالورود I na osnovu toga nacionalizma ili praznika ljubavi ili praznika rada ili praznika nacionalnosti, kako se zove, ili nacionalnog praznika ili bilo koji drugi praznika, ljudi se oko toga okupljaju.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 I nazivaju ga praznikom ljubavi. O čemu će podrobnije da bude govor? Mi ćemo ovom prilikom progovoriti a nastavak slijedi inša Allah tebareke wa ta'ala o tome i šta je sud Islama uopšteno o toj ljubavi i o vrstama koje nalazimo kod ljudi. Voliti Allaha te bareke ve ta'ala to je temelj, osnova, srž i suština vjere Islama. Sa potpunošću ljubavi prema Allahu te bareke ve ta'ala biva potpunost ove vjere. A sa manjkavošću ljubavi prema Allahu te bareke ve taala biva manjkavost tevhida čovjekovoga. Tako da je ovo obaveza svakom pojedincu po na osobu. U hadisu Muaz ibn Jebela radijallahu anhu se kaže wa es'eluke hubbek molim te Allahu za tvoju ljubav da mi podariš ljubav prema tebi wa hubbe men juhibbuk i ljubav onih koji tebe vole wa hubbe amelin juqarribuni ila hubbik i ljubav da mi dadneš da zavolim dijela koja me približavaju u tvojoj ljubavi. Ovaj hadis bilježi imami Ahmed i Tirmizija i ubraja ga u sahih hadise. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala govoreći o ovoj temi kaže To je stepen oko kojeg se natječu oni koji se natječu to je obskrba srca i hrana duša. To je radost očiju i to je život koji kada bude nekome uskraćen takav se ubraja u skupinu mrtvih. To je svjetlost koju onaj koji je izgubi biva u tminama, u morskim tminama. To je lijek. Ako ga čovjek izgubi, takvome će razne bolesti da napadnu njegovo srce. To je slast koju onaj ko ne osjeti živjeće u bolovima, u teškoćama, i u nemiru. Čovjek je uz onoga koga voli. I zato oni koji su imali i imaju istinsku ljubav prema Allahu te bareke ve taala nastojali su i nastoje da ulože sebe da utroše sve ono što kod sebe imaju da bi dobili taj visoki stepen a to što su od napora na tome putu postigli i imali sve to bilo sa zadovoljstvom i sa slašću jer je u ime Allaha te bareke ve taala to jeste onoga kojeg najviše vole potrebno je da znamo da su dvije vrste voljenja i ljubavi Jedna je u kojoj učestvuju svi ljudi i ona se dijeli na tri vrste. Prva vrsta je ona prirodna ljubav i voljenje kao što čovjek voli hranu kada ogladni ili vodu kada ožedni. Druga je ljubav samilosti i sažaljenja kao što osjeća roditelj prema svom malome djetetu. I treća vrsta, ljubav prisnosti i druženja kao što to biva među braćom, kao što to biva među poznanicima i prijateljima. Ova vrsta ljubavi ili ove vrste ljubavi su prisutne među ljudima i one su dozvoljene da se nalaze kod jednih naspram drugih. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem između stvari koje je volio volio je med to je prirodna ljubav volio je slatko volio je miris volio je svoje žene, a najviše Aishu, radijallahu anha, volio je svoje ashabe, a najviše među njima Ebu Bekra, radijallahu anhu, i tako dalje. Druga vrsta ljubavi je posebna vrsta ljubavi, o kojoj ovom prilikom mi govorimo. Vrsta ljubavi koja ne dolikuje da bude ikome data osim uzvišenom stvoritelju i gospodaru Allahu te bareke ve taala. Kada čovjek nekoga drugog zavoli tom posebnom ljubavlju koja ne dolikuje nikome osim stvoritelju te bareke ve taala, u tom slučaju taj čovjek čini širk uzvišenom stvoritelju Tebareke ve Teala širk najveće vrste koji Allah uzvišeni ne oprašta ljudima ako umru na njemu. Koja je to ljubav? Posebne vrste koju smo dužni svi imati i koju niko od nas ne smije nikome drugome uputiti mimo Allaha tebareke ve taala ili Allahu tebareke ve taala to je ljubav obožavanja obudijeta mehabbetul obudije koja nužno sa sobom nosi krajnju poniznost pokornost veličanje potpunost poslušnosti i davanje prednosti njemu nad svim drugim u osnovi ova vrsta ljubavi ne smije biti ni prema kome osim prema Allahu te bareke ve taala. I u ovoj vrsti ljubavi kako smo naveli u kuranskom ajetu iz sure Al-Baqara وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا I ima ljudi koji uzimaju božanstva sebi yuhibbunahum ke hubbillah koja vole kao što vole Allah. Je li širk tih mušrika bio u tome da su pripisivali Allahu sličnoga ili ravnoga u njegovom stvaranju? Wallahi nije. Jer su priznavali da Allah te bareke ve taala samo stvara i niko drugi. I da on daje rizki na faku i niko drugi. I da on upravlja svim stvarima i niko drugi. Ali uzeli su da vole druge kao što se Allah te bareke ve taala voli druge da veličaju drugima da budu pokorni drugima da budu poslušni i da drugima daju prednost pred Allahom te bareke ve taala Na to se odnose kuranski ajeti gdje Allah uzvišeni kaže o njima i njihovim riječima u džehennemu kada se sakupe tellahi in kunna le fi dalalim mubin tako nam Allaha zaista smo mi bili na jasnoj zabludi iz nusewikum bi rabbil alamin kada smo vas ravnim i jednakim činili gospodaru svih svjetova to jeste u ovoj ljubavi i voljenju u drugome ajetu Allah te bareke ve taala isto to spominje I kaže summa alladine kafaru bi rabbihim ya'dilun. Zatim oni koji ne vjeruju druge njemu ravnim pripisuju. U čemu mu druge ravnim pripisuju? U njegovoj moći ili u njegovom stvaranju? Ne, nego u voljenju time što vole druge kao što vole Allah te bareke ve taala. A to je u stvari veliki širk. Ovo nam ukazuje na činjenicu i obavezu svakog pojedinca da Allaha te bareke ve taala voli iznad svega. Ovom posebnom ljubavlju i ovo ulazi u područje tauhidul ilahije. To jeste tauhid obožavanja i ibadeta Allahu te bareke ve taala iako ovoga mnogi nisu svjesni jer ljubav kada bude iskazana u ovoj formi to je ibadet ibadet srca koji se često kod ljudi ne primjećuje ali je zasigurno ibadet kao što su drugi ibadeti Allahu te bareke ve taala pokornost u stvari temelj značenja ilah, Bog, ili temelj značenja riječi me'luh, onaj koji se obožava, jeste ibadet Allahu te bareke ve taala jeste značenje ibadeta to jeste onaj kojeg najviše voliš onaj kojeg voliš da nema granice opisu toga to je Allah te bareke ve taala I tvoj, to je tvoj Bog. I to je onaj kome se pokoravaš. I zbog kojeg živiš. I kome nastojiš da udovoljiš. Iz ljubavi prema njemu, iz poniznosti, iz straha, iz nade, iz veličanja i pokornosti njemu Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato islamski učenjaci kažu da je etta'abudu huwa ahiru merati bil hub da je obožavanje krajnji stepen voljenja nekoga tako da je voliti Allaha tebareke ve ta'ala bit i suština ibadata njemu uzvišenom subhanahu wa ta'ala mušrici su znali za Allaha Mušici su volili Allah. Ali u tom voljenju su mu druge pripisivali i druge pridruživali. A šta reći za one koji vole nekoga mimo Allaha više nego što se Allah voli? I šta reći za one koji nisu uopšte Allaha te bareke ve taala spoznali? i koji vole samo druge mimo Allaha te bareke ve taala dakle ovo je pitanje imana ovo je pitanje obudijeta ibadeta Allahu te bareke ve taala kojeg treba da budemo svjesni والذين آمنوا أشد حبا لله a oni koji vjeruju Allah te bareke ve taala oni više Allaha vole nego što drugi vole Allaha te bareke ve taala. Zašto? Jer mušrici su u ljubavi prema Allahu te bareke ve taala udružili druge. Doćim iskreni mu'mini samo Allahu te bareke ve taala čine predanosti samo njemu tu ljubav iskazuju. I drugo značenje koje spominju islamski učenjaci tefsira, a to je da mu'mini vole više Allaha nego što vole idolopoklonici svoje idole, ali to je drugo slabije mišljenje i značenje, jer u biti mu'mini su ti koji istinski vole Allaha te bareke ve taala, a mušrici vole svoje kipove samo prividno i radi interesa koji oni, kojem se oni nadaju i kojeg želi. Poštovani džemate, Allah te bareke ve taala nam propisuje da našu međusobnu ljubav i sve naše poslove radimo i gradimo samo u ime Allaha te bareke ve taala. A spomenut ćemo i ajete i hadise koji govore na tu temu. Molimo Allaha te bareke ve taala da nam se smiluje, da nas učini od onih koji istinski njega vole svim svojim srcem, koji su mu predani i koji mu istinski ibadete čine onako kako je Allah te bareke ve taala zadovoljan. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد poštovani džemate, Allah te bareke ve taala nas iskušava, ispituje. I kaže u suri At-Taube: "Sta'izu billah, kul in kana aba'ukum" Reci, ako su vam vaši očevi wa ebna'ukum i vaša djeca, vaše potomstvo, wa ihvanukum i vaša rođena braća, wa ezvađukum i vaše žene ili vaši muževi, wa ashiratukum i vaš rod vaše pleme ili vaša nacija wa amwalu niqtaraftumuha i imeci koje ste sticali i stekli wa tijaratun takhshawna kasadaha i trgovina za čiju prođu vi se bojite wa masakin tardawnaha i vaši stanovi sa kojima ste zadovoljni i u kojima udobno živite. E habbe ilajkum min Allahi wa rasulihi. Ako vam je to sve spomenuto, draže od Allaha i njegovog rasula, wa jihadin fi sabilihi borbe na njegovom putu, fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri. Onda pričekajte šta će vas naći. Ovo je velika i žestoka prijetnja svima onima koji pretpostave ljubav nečega ili bilo čega ljubavlju Allaha tebareke ve ta'ala Wallahu la jehdi l'qavme l'fasiqin Allah neće uputiti narod grišnički u biti musliman ne smije prijateljevati sa onima koji su se neprijateljski ponijeli prema ovoj vjeri i njenim sljedbenicima Allah te bareke ve taala u ajetu prije ovoga kaže ja ayyuhalladhina amanu ovi koji vjerujete لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان nemojte uzimati za svoje prisne prijatelje ni vaše roditelje ni vašu braću ako su zavolili i ako su odabrali kufr i nevjerovanje nad imanom وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ A koji im se okrene od vas, to su pravi i istinski nepravednici. Poznato je da je Ebu Ubejde Amir ibn al-Đarrah radijallahu anhu u bici na Bedru izbjegavao svoga oca koji je bio u suprotnom nevjerničkom taboru. Ali njegov otac El Džarrah navaljivao je na njega. Tako da je Ebu Ubejde ubio svoga oca, nevjernika, u bici na bedru. Povodom čega je objavljen kuranski ajet. A Omer radijallahu anhu kaže da je Ebu Ubejde živ, ja bih ga postavio za halifu. Kur'anski ajet je objavljen u pogledu njega i njemu sličnih, gdje Allah te bareke ve taala kaže: "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir." Nećeš naći narod koji vjeruje u Allaha i u sudnji dan. Yuwaduna men hadda Allaha wa rasulahu da prijateljuju sa onima koji su neprijatelji Allaha i njegovog Resula. Walau kanu aba'ahum, makar to bili njihovi očevi, au abna'ahum ili njihova djeca, au ihwanahum ili njihova braća, au ashiratahum ili njihov rod i rodbina. Ulaika kataba fi qulubihim al-iman. Takvima koji istinski vjeruju Allaha te bareke ve taala i u ime njega prijateljuju i u ime njega neprijateljuju Allah je takvima usadio iman u njihova srca wa ayyadahum bi ruhin min i pomogao ih je podržao ih je dao im je razboritost wa yudkhiluhum jannat i uvešće ih u džennete teđri min tahtiha al-anhar ispod kojih rijeke teku khalidina fiha u kojima će vječno boraviti radijallahu anhum wa radu an on je njima zadovoljan a i oni su njime zadovoljni kada su pretpostavili dali prednost ljubavi Allaha te bareke ve taala i njegovoj prisnosti i njegovom zadovoljstvu Allah je postao zadovoljan njima i njih zadovoljio sobom time što im je dao od blagodati što se ne može ni opisati. I zamijenio im je to od čega su se oni odrekli boljim od toga. Ulaike hizbullah to su oni koji su na Allahovoj strani Ela inna hizbe humul muflihun. Zaista oni koji su na Allahovoj strani, oni su ti koji će uspjeti i niko drugi. Od Enesa radijallahu anhu se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Niko od vas neće vjerovati dok mu ja ne budem dražim od, od njegovog djeteta, od njegovog roditelja i od svih ljudi. Ovdje se ne radi o dobrovoljnom imanu, već o obaveznom imanu koji treba da se nađe kod svih muslimana i muslimanki. O potpunosti obaveznog imana, a ne o dobrovoljnom nikako. Koji ako neko ga ne posjeduje i ne smeta mu. Omer radijallahu anhu kaže ja Resulallahu la ente ehabbo ileje min kulli šein ila min nefsi, ti si mi draži Allahov Resule, od svega osim mene. Ja sam sam sebi draži. Fa kale, walladhi nefsi bi jedihi hatta ekune ehabbe ileke min nefsik. Tako mi onoga u čioj je duši moja, u čioj je ruci moja duša, čak dok ti ne budem draži i od tebe samoga. Pa reče Omer radijallahu anhu, fa inneke l'ane ehabbo ileje min nefsik sada si mi draži i od mene samoga. Pa mu reče Resul sallallahu alaihi sallam, el ane ja omer. Nastavak ovoga hadisa bilježi imami Buharija. Onaj ko kaže da voli Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, ali ga ne slijedi niti takav pretpostavlja ono što kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem drugome takav neistinu govori. Jer Allah te bareke ve taala kaže: "Ve yekuluna amanna billahi ve bir rasul." I govore mi vjerujemo Allaha i njegovog resula. "Ve ata'na" i poslušni smo. "Thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di zalik." A zatim se jedna skupina na njih okreće nakon toga. "Wa ma ulaika bil mu'minin." To nisu mu'mini. To nisu vjernici. Jer vjera nije na priči, nego kako u srcu i na riječima, tako i na, i na dijelima. Allahu Resul sallallahu sallam ubraja u plodove imana to da čovjek voli Allaha i njegovog Resula sallallahu sallam više od svega ostalog. Svakako, ljubav Resula sallallahu alaihi ve sellem ili ljubav prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem je vezana za ljubav prema Allahu te bareke ve taala i iz toga ona proističe. Ali Allah je iznad svega i niko i niko mu nije ni blizu toga. Allah te bareke ve taala ljudima koji su rekli da voli Allah te bareke ve taala postavio je ili objavio ajet ispita i iskušenja. U kojem kaže Kul in kuntum tuhibbun Allahe fet tebi'uni. Reci Allaho poslaniće Ako vi volite Allaha, onda mene slijedite. Dakle, tu se ogleda ljubav prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem. U slijedjenju Resula sallallahu alaihi ve sellem. I to istinskom slijedjenju, a ne novotarskom, bidatskom slijedjenju. Time što se uspostavljaju mevludi, time što se uče ilahije i kaside i tako dalje, misleći da je to u stvari ljubav prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem, doći ne ljubav prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem je njegovo slijedjenje onako kako je on bio živio i radio. Fattabi'uni mene slijedite yuhibbukumullah. Allah će vas zavoljeti. Wa yaghfir lakum dhunubakum. I oprostit vam vaše grije. Poslušajte riječi Ibni Abbas radijallahu anhuma. Men ehabbe fillahi. Ko bude volio u ime Allaha. Wa ebgada fillahi. I bude mrzio u ime Allaha. Wa wala fillahi. I prijateljevao u ime Allaha. Wa ada fillahi. I neprijateljevao u ime Allaha. Fa innama tunalu vilajetullahi bidhalik. Time se postiže evlijalu kod Allaha. Prisnost njemu i blizina i prijateljstvo. ولن يجد عبد طعم الايمان وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك i neće čovjek osjetiti slast imana makar imao puno namaza i posta dok ne bude takav وقد, وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا većinom je kod ljudi danas postalo, to je još ono vrijeme. Misli li neko da je došlo bolje vrijeme od onoga koje je onda bilo u vrijeme ashaba? Kaže, danas je došlo vrijeme da se ljudi, da ljudi međusobno prijateljuju zbog dunjaluka. وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيَا A to ništa neće koristiti onima koji budu na tome. Poštovani džemate, dužnost nam je ukazati na vrste i vidove ljubavi koja je nedozvoljena, neispravna i ukazujemo samo na neke vidove da bi čovjek obratio pažnju i podsjetio se na ostali. Na prvom mjestu ljubav koja se danas u većini slučajeva proteže i ubacuje među ljudima kroz sredstva informisanja. Ljubav, nemoral. Naći ćemo da oni koji su upali u mreže takve nedozvoljene ljubavi, Allah te barake ve ta'ala je propisao i dozvolio odvoljenja među supružnicima ono što je čovjeku dovoljno da zadovolji njegove potrebe i da ostane čovjek i bude Allahu te bareke ve taala u pokornosti. Što se tiče onih koji su upali u mreže te je nedozvoljene ljubavi, vidjet ćemo ih da u toj ljubavi pate, da ne jedu i ne piju, da ne spavaju, vidimo da u toj ljubavi samo o tome što, u što su se zaljubili, misle i dan i noć i na Allaha toliko ne misle koliko misle na tu svoju ljubav. Čak ako imaju formu od namaza, čak i na tome namazu oni razmišljaju o toj svojoj ljubavi. Ako imaju ispite u školi, propadaju im ispiti zato što misle o toj ljubavi ako imaju firme i poslove, propadaju im firme i poslovi i zadužuju se zbog te ljubavi i tako dalje. I gledaju da toj svojoj ljubavi udovolje u svemu i svačemu. Zatim, ljubav prema Dunjaluku i neprestano trčanje za njim. Da čovjek kada ga obuzme Dunjaluku, rijetko kad dođe i u džamiju, jer on nema vremena, treba da se stignu ovi svi poslovi. Za okupiranost i ljubav prema Dunjaluku. Čak ima onih koji bi volili da se i subotom i nedeljom radi. Da što više zaradi. A ne gledaju što su propustili od obaveza prema Allahu Tebareke Vata'ala. Zatim ljubav prema svojim strastima, i pretpostavljanje tih strasti pretpostavljanje tih strasti i zadovoljstvo Allaha te bareke ve taala i ne pomisli da ode na hadž ali on obavezno mora otići na more da bi udovoljio šejtanu i da bi se njemu odazvao zatim ljubav prema raznim ličnostima kao što su pjevači igrači i tako dalje njihove slike se sakupljaju gledaju da se takvi oponašaju. Zatim njihove vijesti da se znaju koji je njegov hobi, kad je rođen, koji broj cipela nosi i tako dalje, to se slijedi i traži do ludosti. Naći ćemo i one koji kažu za neke stvari da ih obožavaju. Toliko su ih zavolili da ih obožavaju i kažemo istina je to što kažu. Zaista ih oni obožavaju. I zaista će ih to obožavanje mimo Allaha te bareke ve taala i taj širk ako te obe iskreno od njega ne dođu u džehennem odvesti. Molim Allah te bareke ve taala da nas pomogne da nas sačuva od svih vrta širka pa i od ove vrste u ljubavi prema njemu uzvišeno. Molim Allah te bareke ve taala da nas ojača imanom i takvalukom. Molimo subhanahu wa ta'ala, molimo ga subhanahu wa ta'ala da spriječi naše din dušmane u njihovim lošim namjerama i spletkama. Molimo Allah tabaraka wa ta'ala da pomogne svim muslimanima i muslimankama i na dunjaluku i na ahiretu.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 pokajavši se za njega ovaj naš govor i nastavak ovoga govora vezan je za određeni događaj sa povodom je a to je 14. februar koji se zove praznik ljubavi Valentajn Valentin ili kako ga još nazivaju zašto govorim o ovome upravo zbog toga što moramo jasno znati da i srce ima svoje ibadete a od srčanih ibadeta jeste ljubav jeste voljenje a onaj kojeg trebaš najviše voliti i niko da u toj ljubavi nema udjela to je Allah te bareke ve taala pošto su ljudi uzeli sebi mnogo toga za svoja božanstva svakako lažna božanstva jer kaže božanstva zato što ih obožavaju a ne znači to da su to istinska božanstva dakle po tome što ih obožavaju kažemo božanstva a ne po tome što oni zaslužuju da, da budu božanstva i da im se ibadet čini zbog toga što su mnogi ljudi uzeli mnogo toga za svoja božanstva od čega je i ta ljubav i čemu su uspostavili i praznik koji slave veličaju i uzdižu povodom kojeg jedni drugima čestitke upućuju i darove razne poklanjaju. Na nama je dužnost i obaveza da progovorimo o osnovi toga praznika kako je nastao, gdje je nastao, gdje mu vodi korijenje, odakle mu vodi korijenje i stavi slama u pogledu proslave toga katolička enciklopedija spominje tri predanja u pogledu Valentina pa ćemo spomenuti iz njihovog izvora šta se kaže i na šta se ovo odnosi najpoznatije je predanje njihovo koje spominju neke njihove knjige da je sveštenik Valentin živio pred kraj trećeg stoljeća po rođenju Isaa Alihisela pod vlašću imperatora rimskog bizantskog imperatora Klaudijusa II. 14. februara 1270. godine po miladu po rođenju Isa alaihissalam ovaj imperator Cezar je dao da bude smaknut ovaj sveštenik koji se suprostavio nekim naredbama ovog imperatora U čemu se ovaj sveštenik Valentin suprostavio naredbama imperatora? Primijetio je imperator da ovaj sveštenik poziva u kršćanstvo. Pa je naredio da bude zatvoren. Drugo njihovo predanje spominje da je taj imperator primijetio da neoženjeni su čvršći i izdržljiviji u borbama od onih koji su oženjeni koji čak često u osnovi i odbijaju odlazak na bojno polje pa je ovaj imperator naredio i proglasio zabranu vjenčavanja u budućnosti. Ovaj sveštenik se suprostavio po ovom njihovom predanju ovoj zabrani i počeo je i nastavio je da tajno sklapa brakove u crkvi u kojoj je bio dok taj njegov posao nije bio otkriven nakon čega je bio zatvoren u zatvoru je upoznao kćerku jednog od čuvara tog zatvora a ona je kako to predanje spominje bila bolesna tako da je njen otac tražio od ovog sveštenika da pokuša da je izliči pa je ona izličena kako spominje to njihovo predanje i on se zaljubio u nju i prije nego što će biti smaknut poslao joj je jednu ceduljicu na kojoj je bilo napisano od iskrenog Valentina ona se pokrstila dakle primila je kršćanstvo zajedno sa drugih 60, 46 e, svojih najbližih dakle onih iz njene porodice treće njihovo predanje spominje da je da se kršćanstvo počelo širiti u Evropi neki sveštenici su primijetili jedan običaj koji je bio prisutan među ljudima u jednom od mjesta u Evropi taj običaj je bio paganske prirode rimski običaj a ogledao se u tome da su mladići toga mjesta sakupili se da bi se sakupili sredinom februara svake godine i napisali bi imena djevojaka toga mjesta na ceduljama koje bi stavili u određeni sanduk kutiju zatim bi svaki od njih od tih mladića izvukao po jednu ceduljicu ona čije ime izađe bila bi njegovom ljubavnicom u toku te godine koja predstoji. I on bi joj nakon toga odma napisao malo pisamce na kojem bi stajalo u ime božanstava. Šaljem ti ovaj listić. Pa bi tako cijele godine oni živjeli ovi sveštenici koji su vidjeli i primijetili taj običaj među ljudima da učvršćuje i širi rimsku vjeru i ubjeđenje zaključili su da je teško promijeniti taj običaj kod ljudi i odlučili su da ga zamijene ili da zamijene u njemu jednu rečenicu, a to je dakle da taj praznik ostane, ali da u njemu zamijene tu jednu rečenicu, a to je umjesto božanstava da kažu u ime sveštenika Valentine. Dakle, da, da poimence taj paganski običaj što im je ovaj bilo u njihovim običajima da rade, dakle, da ga poimenu samo uh, promijene u svoj kršćanski običaj. I na taj način su nastojali da se ti mladići i te djevojke da se preko toga vežu za kršćanstvo. Iz ovih predanja koja su spomenuta vidimo da je s jedne strane to čisto paganski običaj i praznik a s druge strane da su kršćani nastojali tokom istorije da ga pretvore u svoj u svoj praznik i na taj način pokušaju među ljudima proširiti i učvrstiti kršćanstvo i svoju ideologiju i svoje ubjeđenje. Isto tako, ono što je prošireno među ljudima i na što treba upozoriti jeste jedna slika koja se širi među omladinom a to je nacrtano srce kroz koje je prošla strijela treba znati da je to oznaka da je to simbol koji ukazuje na pagansko vjerovanje u stvari u kod Rimljana bilo je ubjeđenje da je to oznaka Boga ljubavi i to je do dan danas ostalo tako da se taj znak da bude proširen među, među ljudima. Nije se čuditi onima što su drugi uveli u svoju vjeru i šta rade od propisa svoje vjere. Ali se čudimo nekim muslimanima i govor je većinom upućen onima koji ne dolaze u džamije i koji nisu poučeni propisima ove vjere tako da takvi slijede sve i svašta vidjet ćemo ih da na novu milacku godinu uzimaju i jelke i da ih kite pod izgovorom da žele djecu razveseliti pod izgovorom da neće da i da njihovoj djeci bilo šta manjka u životu i tako dalje. Nama muslimanima zabranjeno je ubiti oponašanje drugih. Allah te bareke ve taala kaže inna dina inda Allahi al-islam. Vjera kod Allaha te bareke ve taala ispravna i izvorna jest samo islam. I sa njom su došli svi Allahovi te bareke ve taala poslanici i vjerovjesnici. To je vjera u jednog jedinog Boga Allaha te bareke ve taala i upućivanje svih ibadeta samo njemu uzvišenom. I kaže ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه wa huwa fil ahireti min al khasirin ko bude tražio vjeru mimo islama ona mu neće biti primljena i on će biti na ahiretu od onih koji su propali ako se radi o slijedženju običaja drugih to je u biti pokuđeno a ako se radi o tome da se oni oponašaju u svojim zapravo u njihovim vjerskim obredima onda je to ono najgore što se može uraditi i najveća zabrana i u pogledu toga izrečena postavlja se pitanje kako jedan musliman može da se ugleda na te i takve i da i da ih oponaša i da u njima vidi ponos i da ih slijedi onome što on radi. Na prvom mjestu to se dešava kada se izgubi izvorno znanje. Znanje o Allahu i tebareke ve taala vjeri, znanje o tevhidu, Allahu i tebareke ve taala jednoć, znanje o ibadetu Allahu tebareke ve taala, o pravima uzvišenog stvoritelja kod nas i našim dužnostima prema Allahu te bareke ve taala. Dakle to se dešava u jednoj takvoj sredini koja ne zna osnovni propise i principe svoje vjere pa počinje druge oponašati i druge i druge slijediti. Zatim, ono što se primjećuje isto tako jeste da neki vide ponos u onome što je kod drugih ako su drugi napredovali u tehničkim pitanjima to ne znači da su oni napredovali u svemu drugome ta tehnika koju posjeduju nije ih odgojila nije ih naučila i nije ih obrazovala u pravome smislu već su pali još na niži nivo nego što su bili prije toga mi ćemo vidjeti da njihove stare babe po selima još uvijek se pokrivaju još uvijek se pokrivaju i nose crno što nose crno pa upravo po tome da ne bi bile privlačne one i nisu privlačne to je činjenica jedna ali nekada jesu bile nekada jesu bile i to je ona nit izvornosti zapravo ono što je ostalo u vjeri tih naroda od ispravnih propisa a mnogo toga je promijenjeno. Doćim kako vrijeme odmiće, vidimo da se i od toga svoga u velikoj mjeri oni udaljavaju. Pa kako može jedan musliman da oponaša takve i da kod njih vidi ponos e jebtegune indehum l'izze Allah te baraka wa ta'ala kaže zar oni traže ponos kod njih fe inne l'izzete lillahi džemija a sav i pravi ponos pripada Allahu te bareke ve taala. Prava snaga je kod Allaha te bareke ve taala i onom je što čovjek primi i prihvati i primijeni od propisa njegove vjere. Svakako tu se nadovezuje još nešto. A to je praznina u životu mnogih koji ne znaju radilo se o mlađima ili starijima ali ako se ako je govor o neznanju onda se ne zna ko je gori u tome ako se ne znaju temeljne i osnovne stvari da jedan ostari a da ne zna ili neko da ostari a da ne zna po šerijetu kako treba da se okupa šta na to reći koji je to i koliko je to neznanje a da ne govorimo o drugim stvarima iz naše vjere zaista je to jedan musibet i odgovarat će se za to i u tome čovjek barem danas nema nikakvog opravdanja za svoje neznanje jer je imao prilike da nauči mnogi drugi stvari i naučio ih je jer mu koriste u njegovom životu na ovome svijetu a što se tiče ahireta za njega se nije nimalo brinuo niti se imalo za njega pripremao tako da u tome ne znanju mnogi ne znaju šta raditi u svom životu zna samo za posao od toliko do toliko sati i za toga zna da se umorio da se mora odmoriti i zna da je ogladnio da se mora najesti i šta i za toga praznina šuplje ništa više on nema cilja u svom životu da sebi zada da kaže to mi je obaveza pa ću danas ovo urad a sutra ću ono urad zaista je to jedan musibet 28 arapskih harfova da se to ne može naučiti pa znaju prije su učili i latinicu i čirilicu i velika i mala slova i pisana i štampana slova koliko je toga kad ga nakitiš A u arapskom niti ima veliki, niti ima mali, niti ima pisani, niti ima štampani. Sve jednako, 28. Ko ti kaže 29 nije tako. 28 samo. Pa da svaki dan po jedan naučiš, da ga od sabaha do jacije ponavljaš, naučio bi za mjesec dana, sve bi to, to prešao i naučio. Ali se nije problem u tome učenju, koliko je problem u tome što je praznina u, u razmišljanju i u praznina u planiranju i životu jednostavno govorili smo o tome čak čovjek uđe u godine i, i dobije i penziju i šta on više čeka i to je čudo u današnjem vaktu što je doživio to i zato ga opet bi on radio neobično mu nema cilja da otvori Kur'an da uči, nema cilja da, da koju na filu više klanja, nema cilja da šta pročita, nema cilja da kakav vakuf učini, nema cilja da, da hajr kakav prenese na druge, ne nego rad, rad, što kažu da nam živi, živi rad. To su pjesme i himne tome neuzobila spjevali i praznik uspostavili prvi maj praznik rada tako su uspostavili taj rad neuzubila kao božanstvo mimo Allah te bareke ve taala hoće da kažu i nametnu to jeste ko te hrani prije su pitali mušrike ko te hrani kažu Allah nas stvorio Allah nas hrani ali su pored Allaha širkom učinili tražeći posrednika između sebe i Allah te bareke ve taala doći im danas hoće i to da izbrišu i da kažu ko te hrani naš rad nas hrani niko drugi, ja sam to sa svojih pet ili deset prsta zaradio i niko u tome udjela nikakva nema niko mi nije pomogao u tome ne, uzubila to je najveći kufr koji može biti to je kufr faraona koji je zanijekao gospodarstvo Allah te ne samo ubudijet robovanje njemu i badet njemu nego gospodarstvo Allah te dakle osnovu koju su mušljici priznavali tako je i ovaj praznik u toj praznini u kojoj ljudi i žene svijet uopšteno živi uspostavljaju se ti praznici isto tako ne samo praznici nego i nogometne utakmice koliko je to u srce ušlo ta ljubav prema tome koliko se to zavolilo leti se ne jede on gleda otvorio oči ko će dat go, ko će ovo, šta će ono biti i onda se iza toga prepričava. Valla ima ih koji znaju imena u određenoj utakmici oni koji su i ko je bio bek, ko je bio onaj centar, ko je bio ovo, ko je bio ono, ko nije učestvovao u tome, kad je rođen, šta je, kako je, pojedinosti sve o njima. I kako je dobro on to odradio tu akciju, jadna majko svoja akcije dobre i pameti neke koji je posebno pokazao šutat loptu to, to treba velika mudrost ali treba ljude zabaviti od sus, suštinskih stvari i ono malo vremena što mu ostane treba mu to uzeti iscrpiti od njega da čovjek ne bi mislio o suštinskim stvarima to je o ahiretu da ne uči Kur'an da ne razmišlja o njemu, da ne radi po njemu, da ne ide u džamiju, da, da, da ne zikri Allah te bareke va teala i tako dalje. A ako ga šta snađe, onda kaže, džini me spopali, ima šta da se prouči. Pa nije ni čudo. Davno su mogli te spopast zbog toga u čemu i kakvom halu i stanju ti živiš. To je jedan musibet koji, koji je zadesio nas. Dakle, uspostavljaju se ti praznici da bi ljudi imali čim da se bave. I očekuje se praznik majke 8. 8. mart ili žena. Pa onda ovaj koji predstoji kod njiha, to je praznik ljubavi. Dakle, uspostavlja se to kao božanstvo. Mimo Allah te barek i vatala. Pogledajmo u kuranskom ajtu šta kaže Ibrahim alaihi selam svome narodu kaže وقال استعذ بالله وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا i reče im vi ste reče Ibrahim a.s. mimo Allaha idole znate šta su idoli pa ljudi to danas kažu kaže ne uzobila on je anamo njegov idol jel kažu to kaže anamo on kaže on njega obožava ga ne uzubillahi ittehaztum min dunillahi eusanen mimo Allaha kumire i idole ste prihvatili meweddete bejnikum fil hajati dunja da biste u životu na ovom svijetu međusobne prijateljske odnose održavali to su ti idoli koji se ljudima uspostavljaju oko koji se ljudi okupljaju već je bilo govora o nacionalizmu oko nacionalizma. Mi imamo svoju državu, mi moramo za nju raditi, mi se moramo za nju žrtvovati, mi ako treba, trebamo za nju poginuti za našu državu. I tako dalje, i tako dalje. Neuzobilno. I na osnovu toga nacionalizma ili praznika ljubavi ili praznika rada ili praznika nacional, narodnosti, kako se zove, ili nacionalnog praznika, ili bilo koji drugih praznika, ljudi se oko toga okupljaju. I ljudi se na osnovu toga vole, samo što je ta ljubav lažna i privremena i kratkotrajna. Thumme jevmel qijameti jekforu ba'dukum, zatim kaže, Ibrahim a.s. kako nam Kur'an spominje zatim ćete vi na kijametskom danu jekfuru ba'dukum bi ba'd jedni drugih se odricati wa jel'anu ba'dukum ba'da jedni druge ćete proklinjati oni koji su uzeli nešto mimo Allaha te bareke ve taala se oko toga okupljaju da se na osnovu toga drugoga vole da se paze da se pomažu da održavaju svoje prijateljske veze i tako dalje. Dakle, to su ti idoli koji se među ljudima pojavljuju i nemojmo misliti da, da je vrijeme tih idola prošlo i nema više toga. Jako sada novi se pojavljuju i, i izmišljaju, a na toliko mjesta Kur'an i Kerim o tome, o tome nam spominje i govori. Dakle, u jednom feragu, a ferag to je praznina, kad čovjek nema svog cilja u životu, ne zna šta hoće, ne zna, niti pita koga, jedno, jednostavno luta i slijedi druge u onome što, što oni radi. Isto tako, oponašanje drugih, a posebno, danas Allah te barake ta'ala toga sačuva, u tim vjerskim njihovim stvarima, to pored toga vanjskog slijedjenja ima drugu jednu opasnost a to je što ti ništa ne radiš na dunjalu kada to neće ostaviti traga na tvoje srce to je istina zna ko zna a ne zna ko ne zna zgriješiš nešto odma te nema u džami odma u džami prekida ili ne možeš u prvi, drugi, treći ove prije safove, nego ako stigne u zadnji ili, ili na zadnji rekat i tako dalje. Oslabiš zbog toga griha, oslabiš u svojoj vjeri. A kamoli, ako slijediš, ako slijediš druge u njihovim vjerskim stvarima, onda to može dovesti do gubljenja imana u biti, što je najopasnije i, i najgore za jednoga muslimana. Zatim, što se drugi time jačaju i pomažu i što tim ponos osjećaju. Kad vide jednog muslimana, jednu muslimanku na taj 14. februar da nosi crvenu ružu. Ili obukla se u crveno od glave do peti. A oni znaju čije je to i šta je to i kakve korijene to vodi. Možete li samo zamisliti koliko je to njima drago? kad čuju nekoga da im čestita ili oni čestitaju a ti, a ti im primiš to jednostavno oni se uzdižu da mogu dići glavu iznad iznad oblaka digli bije od ponosa, od sreće, od zadovoljstva što su uspjeli muslimana muwahida koji jednog jedinog Allah te bareke ve taala treba i mora da obožava što su ga uspjeli prevariti takvim lažnim i neispravnim praznicima. Hadis Ebu Vakida radijallahu anhu od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem kaže lemma haređe ila hajber merre bi šeđaratin lil mušrikine kad je izašao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem prema hajberu to je bilo nakon čega ovi koji slušaju kazivanja iza jacije, iza sabaha bilo je govora o tome to je bilo nakon Hudejbije šeste godine koja je bila šeste godine po hijđri. Kada je izašao Allaho poslanik sallallahu sallam prema Hajberu, prošao je pored jednog drveta koje je pripadalo mušicima. To drvo se zvalo Zatu Envat. Zatu Envat se zvalo to drvo. Ju'alliqune alejha eslihatehum. Ju'alliqune alejha eslihatehum oni su kačili, oni su vješali svoje oružje na to drvo. Misleći da će na taj način bereket dobiti. Da će ostvariti pobjedu nad neprijateljom i tako dalje. Jedan džahilijetski običaj koji je bio kod mušrika. Fekalu ja Rasulallah. Pa rekoše o Allahu poslaniće. اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط انما تي odredi i učini da imamo takvo drvo kao što i oni imaju svoje drvo a reče im Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem subhanallah Allah je slavljen i veličanstven. To znači Allah je savršen, Allah nema mahani kad kaže subhanallah znači nešto se veliko desilo negdje se pogriješilo slušajte hada kema kale kaumu Musa ovo je isto ono što su rekli iz Musa ovoga naroda iđal lena ilahen kema lehum alije napravi nam Boga kao što oni imaju svoga Boga ti mušrici والذي نفسي بيده tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša لتركبن سنن من كان قبلكم vi ćete sigurno slijediti običaje onih koji su bili prije vas i zaista je ovo jedno čudo jedna muđiza koju je dao Allah te bareke ve taala svojem poslaniku sallallahu sellem a to je danas obavijesti onome šta će raditi i šta će se des, šta će ljudi raditi šta će se dešavati u ome umetu i do današnjeg dana 1400 i koliko godina oponašaju drugi kako je to mogu znati Allah poslanik ali sam sam a on nije prorok, on nije proricao nego je izvorni čisti Allah poslanik sallallahu alaihi sallam Allah uzvišeni ga o tome Allah uzvišeni ga o tome obavijestio. I zaista se to i dešava među ljudima. Slijede se drugi bilo šta među ljudima se pojavi, naći ćemo među ovim ummetom one koji će ih u tome da slijedi. Rasulullah te bareke ve taala toga sačuva hadis bilježi imam Tirmizi kaže da je hasanun sahih. Spomenut ćemo ovom prilikom riječi Ibnul Qajima rahimahullahu ta'ala u pogledu čestitanja tih praznika ili bilo kakvog učešća u praznicima nevjernika gdje kaže وَأَمَّا التَّهْنِئَةُ بِشَعَائِرِ الْكُفْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ فحرام بالاتفاق što se tiče čestitanja bilo kojih oznaka kufra koje su karakteristične za njih to je haram oko kojeg se slažu svi islamski učenjaci misle entuhenniehum bi a'jadihim kao da im čovjek na primjer da im čovjek čestita njihove praznike wa saumuhum ili njihov post fa yaqulu pa im kaže idun mubarakun alejk neka ti je sretan tvoj praznik e utehna bi hada al i budi sretan i radostan ovim svojim praznikom wa nahwahu i slično tim riječima fa hadha in salima qailuhu min al kufri ovo ako ne postane kafir onaj koji to govori ako ne bude kafir fehu min al muharramat ovo je u najmanju ruku od čistih harama i od velikih harama وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب ovo je na stepenu toga da mu čovjek čestita kada ga vidi da seždu čini kipu ili krstu da dođe i da mu čestita na tome bel inne zalike a'zamu ismen inda Allahi čak je ovo veći grijeh kod Allaha wa ešeddu makten i mrže kod Allaha mine tehni eti bi šurbil hamri wa katlin nefs od toga da im čovjek čestita to što piju vino ili kada nekoga ubio bi gajri hak dakle čestitanje tih praznika gore nego da im čovjek čestita kad kad piju vino da im kaže neko vam je sretno to što vi pijete vino ili da ubiju nekoga pa da im kaže neko vam je sretno i čestito to što ubiste ovoga وكثير من لا قدر للدين عنده a mnogi koji kod sebe nemaju ono nužno potrebno od vjere je kao fi dalik upravo upada u ovo dakle to mu se dešava wala jedri kubha ma faal a nije ni svjestan odvratnosti i ružnoće toga što je učinio kemen henne abden bi ma'asijetin kao kada neko čestita nekome na nepokornosti koju čini Allahu te bareke ve taala e u bid'atin ili na novotariji koju čini e u kufrin ili na kufru koji on čini faqad ta'arrada li maqti Allahi wa sakhatihi takav bez ikakve sumnje se izlaže Allahovoj srđbi i njegovom preziru ovo su ukratko spomenute riječi Ibnul Qajim a mi vidimo da često se pojavljuju oni koji hoće pod imenom tolerancije ili ovoga i onoga a to je pogrešno shvaćeno da čestitaju razne praznike koji nemaju osnove u islamu i koji su zabranjeni dakle praznike neutemeljene praznike koji imaju osnovu kod džahilijeta, kod paganstva, kod nevjerstva i tako dalje. Isto tako, čovjek ne smije ničim da učestvuje u ovim i ovakvim praznicima i u bilo kakvim bidatima i novotarijama i u bilo čemu što nije utemeljeno i zasnovano u čistoj i izvornoj vjeri kod Allaha te bareke ve taala. Ako bi učestvovao u tome bilo čim u tome slučaju takav potpomaže na grijehu i na nevjerovanju i zasigurno će snositi dio grijeha i odgovornosti pred Allahom te bareke ve taala. Kako može biti to učestvovanje da na taj dan prodaje cvijeće ili na taj dan duže radi da ih prevozi na njihove praznike ili na taj dan da uzme i otvori da prodaje hranu ili bilo šta drugo on ima namjeru da zaradi ali on im time pomaže u tome njihovome grijehu koji oni čine i snosit će dio grijeha i odgovornosti ovo nije ni malo ni pretjerano ni dodato ni oduzeto nego onako kako bi trebalo da bude ali nažalost u vremenu kada, se, kada su se mnogi udajali od vjere u vremenu kada su mnogi u nemaru u pogledu dini islama onda šta god se izvorno ispravno kaže u tom je slučaju mnogi mnogi ma je neobično a treba gledati na to je li to ispravno i izvorno i onda toga se prihvatiti a ne gledati šta će ko ljudi kazati i kome će od njih biti pravo a kome neće molim Allah te bareke taala da nam podari svoje zadovoljstvo svoju pomoć da nam dadne da nam on bude najdraži od svega molim Allah te bareke taala da nas učini od iskrenih pravih izvornih vjernika sa kojima je on te bareke taala zadovoljan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك